Մեր անվտանգության երաշխավորը եղել մնում են ու կմնան մեր զինված ուժերը։ Բանակն է եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան շփման գծի իրադրությունն անցնող շաբաթվա ընթացքում Արգանքի Տուրք ԽՍՀՄ կրկնակի հերոս մարշալ Հովանես Բաղրամյանի ծննդյան 125-ամյակին 116 մարտական դիրքի ազնագազմի սխրանքի վճռական դերը 2016 թվականի ապրիլյան հերոսամարտի ելքում Ռուսական խաղապահ զորակազմը շարունակում է առաջադրված առաքելության կատարումը Արցախում Խորթայի միության մարշալն ու կրկնակի հերոսը Հովանես Բաղրամյանի կյանքն ու գործունեությունը այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում Իրադրությունն առաջնագծում։ Շարունակելով իր ապակառուցողական քաղաքականությունը, անցնող շաբաթվա ընթացքում շփման գծի տարբեր հատվածներում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները մի քանի ուղություններով խախտել են հրադադարի ռեժիմը, հրաձգային զինատեսակներից կրակ բացելով պաշտպանության բանակի դիրքերի եւ զինծառայողների ուղությամբ։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրությունների համաձայն Հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով նոյեմբերի 28-ին Ադրբեջանի զինված ուժերը արեմտյան ուղությամբ խախտել են հրադադարը, կիրառելով հրաձգային զինատեսակներ եւ հան 17 նռնականետ։ Հակառակորդի կողմից հրադադարի խախտման հետևանքով վիրավորում են ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայողներ ՀԱՆ եւ ՄՎՆ։ Միևնույն ժամանակ անցնող շաբաթվա ընթացքում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը մի քանի անգամ տարածել է հերթական ապատեգատվություն այն մասին, Թեփր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները անցնող ժամանակահատվածում կրակ են բացել Արցախի հանրապետության օկուպացված տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Հրադադարի խախտումների մասին հաղորդվել է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Արգանքի турք ԽՍՀՄ կրկնակի հերոս մարշալ Հովանես Բաղրամյանի ծննդյան 125-ամյակի կապակցությամբ դեկտեմբերի 2-ին Արցախի Հանրապետության նախագահի եւ հասարակական քաղաքական կազմակերպությունների, ինչպես նաեւ Արցախում տեղակայված ռուսական խաղապահ զորախմբի ներկայացուցիչների հետ բանակի բարձրաստիճան զինվորականները, պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Կամով Արթանյանի գլխավորությամբ ծաղիկներ են խոնարհել փառապան զորահրամանատարի հուշարձանին, հարգանքի տուրք մատուցելով նրա հիշատակին։ Հարկ է նշել, որ հայ ժողովրդի մեծանուն զավակը իր ապրած տարիների մեծ մասը նվիրել է հայրենիքին եւ նրա զինված ուժերին ամնացոր ծառայելու գործին։ Պարգևատրվել 50-ից ավելի բարձրագույն շքանշաններով եւ մեդալներով, անորանալի ներդրում ունենալով հայրենական մեծ պատերազմում ԽՍՀՄ-ի ջախջախի հաղթանակի գործում, դրանով իսկ վար պահելով հայ ազգի պատիվն ու զինվորական հաջողությունները։ Մեծանուն հայ զորավարի կյանքի եւ գործունեության առավել նշանակալից դրվագներին կանդրադառնանք մեր այսօրվա լեգենդար զորահրամանատարը ակնարկում նվիրյալները Հանուն հայրենիքյան մահացած նվիրյալների անունները սերունդների հիշողության մեջ վար պահելու եւ նրանց օրինակով ապագա հայրենաց պաշտպաններ դաստիարակելու նպատակով բանակ հաղորդաշարի թողարկումներում մենք բարբերաբար անդրադառնում ենք Արցախյան գոյապայքարում մարտիրոսված տղաներին, նրանց ծխրագործություններին, տեղի ունեցած հիշարժան մարտական դրվագներին, զինվորականի ու մարդու կերպարին, որոնցից յուրաքանչյուրը մի ինքնատիպ ու նվիրական պատմություն է, մի կյանքի պատմություն, իրականացված իրազանքներով ու իրականության բազմաժանր գույներով։ 116 մարտական դիրքի ազնագազմի սխրան քաղաքնարկում կներկայացնենք 2016 թվականի քարորիա ռազմական գործողությունների ընթացքում անմահացած Պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերից մեկի տղաների սխրանքները 116 մարտական դիրքի ազնագազմի սխրանքը 2016 թվականին տեղի ունեցած քարորի արճակատման մասին հիշելու հերթական առիթը Օրեր առաջ Արցախի հանրապետության նախագահ Հարայիկ Հարությունյանի համապատասխան հրամանագրերն էին, որոնցով Արցախի հերոս բարձրագույն կոչմանն են արժանացել եւ հետմահու ոսկե արծիվ շքանշաններով ապարգևատրվել 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի օրերին վճռոշ նշանակություն ունեցած 116 մարտական դիրքի պաշտպաններից Անդրանիկ Զորաբյանն ու Քարամ Սլոյանը։ Երևանում Արցախի ներկայացուցչությունում պետական բարձր ապարգևները հերոսների հարազատներին է հանձնել անձամբ հանրապետության նախագահը։ 2016 թվականի ապրիլի 2-ից 5-ը աշխարհն ականջալուր եղավ Արցախը կայծակնային արագությամբ գravelու Ադրբեջանի հերթական փորձին եւ հայ քաջորդիների կողմից հայրենի հողը կյանքի գնով պաշտպանելու հերոսական դրվագներին։ Իդեմս Անդրանիկ Զորաբյանի, Քարամ Սլոյանի, Ռոբերտ Աբաջյանի, Արմենակ Ուրֆանյանի եւ մյուսների գործած խրանքների աշխարհն ականատես եղավ հայի խիզախության ու ազնվիրության նորանոր դրսևորումների։ նոր 2016 թվականի ապրիլի 2-ին հակառակորդի գերազանցող ուժերը հարձակման են անցել 5-րդ պաշտպանականի պահպանության տեղամասի 116 մարտական դիրքի վրա եւ ընդཐུպ մոտեցել գետնատնակին։ 4-րդ հրաձգային վաշտի հրամանատար կապիտակ Արմենակ Ուրֆանյանի գլխավորությամբ դիրքի ազնակազմն առանց վարանելու ընդունել անհավասար մարտը եւ մի քանի անգամ հետ շպրտել ազերի ռոսակա խմբերին նրանց հասցնելով կենթանի ուժի եւ զինտեխնիկայի զգալի կորուստներ։ Դերևս մարտական գործողությունների ակտիվ փուլում ապրիլի 4-ին մեր լրագրողական խումբը այցելել է դիրքեր եւ զրուցել դիրքի ազնագազմի հետ։ Ներկայացնում ենք հատվածներ տղաների հետ այդ պահին ունեցած զրույցներից։ Հրաման եմ ստացել ծաղթևը հսկելու, որպեսի ծաղթևից ներխուժեն։ Այդ ժամանակ աշխատում էր մենակ հրամանատարը Վաշտի, գրանատանոթով էր էլի աշխատում, որ տանգը հետ մղեին։ 3 տանկ այկել, հետևից էլ զորք էլ մի տեխնիկա եղել, որ միները բացել են ճանապարհով։ Այդ ճանապարհով զորքը տանկի հետևից եկել է Երբ որ տանկը կրակում է մեր վաշտի հրամանատարի գնդացիի վրա, ես գտնվում եմ իրանցից մոտավորապես 7 մետր դեպի մեր կացարանը։ Տեսնում եմ այդ կրակը, գոռում եմ նրանց անունները, բայց պատասխան չկա։ Այդ ժամանակ իմ մոտ լինում է մի քանի նռնակ, քաշում եմ մի քանի նռնակ, ուծում եմ դամբից այն կողմ ու հետ եմ վազում։ Մոտ 300 հոգի գալիս են դիրքի վրա։ Մոտեցան դիրքին, արդեն վաշտի հրամանատարն իմ անձնակազմից մի հոգի մնացել էին դիրքի հենց մշտ ամասում, որ նրանց հետ էլ կապ չկար։ Լույսը բացվում էր, շատ զոհեր տվեցին, դիմադրում աշխատում էինք էլի։ Հետո մեզ ուժ եկավ օգնական։ Եկել ենք արդեն ընտանուր հանձնակազմով դիրքավորվել այս հետևում գտնվող դամբի վրա։ Հագարագորտը արդեն ստե գործողություններ էր անում, մենք մոտեցել ենք Մարտական դիրքին Թիգունքից, հագարագորտն էլ արդեն այստից մռնակներով, գրանատամյոտով երկու պեկաները դրած պայելուց են եղել, որ իրանց անձնակազմը կան ընդանուր այս հով ճանապարհի վրա դիրքավորվելու։ Ես այս կոմից եմ ուզեցը կրակեմ, այն կոմից ինքն է իր երբեկան մծրե մեջը, ուղղակի առաջինը ես եմ հաստրել կրակեմ ու իրանց արդեն Ղարաբաղյան անձնակազմը ընդհանուր սաղ եղել են խոջապի մեջ, խոջապի վիճակում։ Գումարտակի անձնակազմը, Զորամասի հետախուզական վաշտը, ընդհանուր Զորամասի Զամբաձեխի գլխավորությամբ սաղ եկել են արդեն դիրկավորվել են ստե, ընդհանուր սաղը ստե։ Ու հակառակորդ արդեն խոջապահար փախնում էին, չի կարող կողմնորոշվի ինչ անի, ինչ անի։ Մի գիզ դարած սաղ այս դաշտերի մեջով սաղ փախնում է։ Չի եղե մի փամփուշտ կրակենք, որ հանգարց նպատակի չհասնի։ Նորմալ հակառակորդը չի կարած իր նահանջը կազմակերպի։ Կոդորվել են ու մնացել է։ Սերժանտ Ղարաբաջյանը Ռոբերտը իմ աշկի առաջ է։ Այն տեղ են գտնվում մենք, որ իրա կրակում էին այն հետևի դամբի վրա։ Մեր աշկի առաջ է ինքը նռնագով իրա նռնագով երկու հակառակորդի հետ ինքը հերոսաբար զոհվել է ոչ մեկ ոչ փախել է, ոչ էլ հանգարց մտածել է մի վարգյամ մարդական դիրքից դուրս գալու համար։ Մեր հետևից եկել է զորամասի սպանորզության գծով տեղակալը հետախուզական վաշտի հետ միասին։ Մտել ենք այս դիրքը, իրանք դիրքավորված էին այս փակրիշկեքի հետևը, անիմների հետևը։ Ես տեսել եմ, որ մեր դիտակետից, պայթեցրած դիտակետից մեր վրա բեկայ է աշխատում։ Պայմանագրային այվազյանից նռնակ են վերցրել, վազելով գնացել եմ առաջնային գից, առաջինով ես եմ մտել առաջնային գից։ Նռնակը շպրտել եմ ու դիրքավորվել եմ մեր դիտակետում։ Արդեն իրանք այդ ժամանակ փախնում էին։ Դիտակետից ես նայում էի, թե ոնց մոտորապես մի գումարտակի կազմով փախնում էին։ Սա սպիտակ կասկեկով, սպիտակ թևկանշաններով, ունդեղից սկսել եմ կարակ բացել իրանց վրա։ Խառը տենում էի, որ ուզում էին տանեն իրանց դիակները, այդ տանողներին խփում էի, չէի թողում որ դիակները տանեին։ Հետո ինձ եկավ մոտիկ զորամասի սպառնության գծով տեղակալը ու նռնականետով սկսեց կրակել իրանց տեխնիկայի վրա։ Մոտ մի 10-15 րոպե հետո արդեն դաշտում մարդ չկար, ավելի ճիշտ կենթանի, զինվոր չկար, ով փաստը փախելա, ով էլ չէ մնացել անդեր։ Մենք մեր խոցած խնդակները տենում ենք, որ հակառակորդ դրանից կորուստներ է ստանում, դա մեզ ավելի շատ է ողջևորում։ Մենք մեր անելիքը համարում ենք արած։ Իմ համար Երևի համանեք դասն եղավ, որ միասնական ուժով չգիտեմ, իրար հետ ամեն ինչ մենք կարող ենք անել, որ հավատանք, չգիտեմ, շատ բաներ կարող ենք էլի անել։ Միջև այդ չենք էլ կարող պատկերացնել, որ այստեղ բան կարող ենք անենք, բայց դրանից հետո երևի ընդհանուր ուժով, չգիտեմ, որ ասում եք յուղ կանգի գերանք կոտրի, դա ճիշտ ասում էլի, որ ամեն մեկս մեկին փակելով, չգիտեմ, ամեն մեկս մեկի դեմը կանգնելով, այդ էր այդ ընդհանուր ուժները, որ սրանից հետո եթե ինչ-որ բան լինի, դա առաջնացնանք։ Մեկս բոլորի համար, բոլորը մեկի համար։ Ապրիլյան ռազմական գործողությունները, որոնք հրադադարի հաստատումից հետո աննախադեպ էին ինչպես մասշտաբներով, այնպես էլ կիրառված զինտեխնիկայի առումով մեր սահմանների տարբեր հատվածներում Երևան հանեց անկախության սերնդի հայրենասիրությունն ու ազնվզորությունը։ 116 մարտական դիրքի պաշտպանությունը վճռորոշ է եղել 2016 թվականի ապրիլյան հերոսամարտի ելքի հարցում։ Փառք ու պատիվ բոլոր նրանց, ովքեր նահատակվեցին Քաջիմահով։ Ռուսական խաղապահների առաքելությունը շարունակվում է։ Անցնող շաբաթվա ընթացքում ռուսական խաղապահ զորախումբը շարունակել առաջադրված խնդիրների իրականացումը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Ռուս խաղապահները 30 դիտակետերում հրադադարի ռեժիմի պահպանման շուրջօրյա մշտադիտարկում եւ վերահսկում են իրականացնում։ Լեռնային Ղարաբաղում առաքելություն իրականացնող խաղապահ զորախումբը իր պատասխանատվության գոտում հրադադարի խախտման հերթական դեպքն է արձանագրել անցնող շաբաթվա ընթացքում։ Այս մասին տեղեկանում ենք Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունից։ Շուշիի շրջանում ադրբեջանական կողմը կրակել է Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերի դիրքերի ուղությամբ, ինչի հետևանքով երկու մարդ վիրավորվել է, նշվում է հաղորդագրությունում։ Նշվում է նաև, որ խաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը ադրբեջանական կողմի հետ հետաքննում է այս միջադեպը։ Ըստ տարածված հաղորդագրությունների, զորախմբի կողմից բարեկությունը իրականացվել երեք ուղություններով՝ Մարտունու, Մարտակերտի շրջաններում եւ Լաչինի միջանցքում։ Ռուսական խաղապահ զորախմբի ինժեներ-սակրավորական խմբերը շարունակում են օբյեկտների եւ տեղանքի ականաձերծումը։ Ռուսական խաղապահների անվտանգությունն ապահովելու եւ հնարավոր միջադեպերը կանխելու համար շարունակական փոխգործակցություն է պահպանվում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբների հետ։ Նշված է տեղեկագրերում։ Լեգենդար զորահրամանատարը հայ ժողովրդի բազմադարյա պատմության տարբեր ժամանակաշրջաններում սեփական հայրենիքում ապրելու գոյապայքարում աչքի են ընկել բազմաթիվ հայորդիներ։ Նրանց օրինակով տասնամյակներ շարունակ սերունդներ են դաստիարակվել, դառնալով հայրենիքի նվիրյալ պաշտպաններ։ Այդպիսի անհատականություններից մեկն էլ Հովանես Քրիստափորի Բաղրամյանն է, ով խորթայի միության ժողովրդների շարքում իր անուրանալի ներդրումն է ունեցել ֆաշիզմի դեմ մղած պայքարում իսկ դրանից հետո մինչև կյանքի վերջը իր զգալի ավանդը բերել մեր ընդհանուր հայրենիքի զարգացման ու պաշտպանունակության ամրապնդման գործում։ Բանակ հաղորդաշարի ընթացքում մենք բարբերաբար անդրադառնում ենք հրամանատարների ու նվիրյալների կյանքին ու գործունեությանը, հայրենանվեր գործերին ու արժանահիշատակ պատմություններին։ Նրան է նվիրված մեր այսօրվա լեգենդար զորահրամանատար ակնարկը։ Հովանես Քրիստափորի Բարամյանը ծնվել է 1857 հա թվականի դեկտեմբերի 2-ին Հյուսիսային Արցախի Չարդախլու գյուղում, հայ երկաթուղային բանվորի ընտանիքում։ 1915 թվականին Հովանես Բարամյանը դեռ 17 տարեկան էր, երբ կամավորն գրկվեց Ռուսաստանի բանակում, երկրորդ Կովկասյան սահմանային գնդում, Ռուսաստանի էքսպեդիցիոն կորպուսի կազմում եւ առաջին համաշխարհային պատերազմի մեծ մասը կրվեց Կովկասյան ճակատում Օսմանյան կայսրության դեմ։ 1923 թվականին Բաղրամյանը նշանակվել է հայկական դիվիզիայի հեծելազորային գնդի հրամանատար։ Անդրկովկասյան ռազմական օկրուգի հրամանատարությունը 1931 թվականին նրան ուղարկում է Մոսկվա։ Ֆրունզեյան վան ռազմական ակադեմիայում սովորելու, ապա ուսումը շարունակում Կարմիր բանակի գլխավոր շտաբի ակադեմիայում, որն ավարտելուց հետո մինչև 1940 թվականի կեսերը դասավանդում է նույն ակադեմիայում։ Նացիստական Գերմանիայի ԽՍՀՄ ներխուժումից հետո 1941 թվականի հունիսին նշանակում է շտաբի պետի տեղակալ հարավարեմտյան ռազմաճակատում։ Մասնակցել է մեծ տանկային ճակատամարտերին Ուկրաինայի արևմուտքում, Կիևի պաշտպանության ճակատամարտին։ Ապա Բաղրամյանը նշանակվեց մարշալ Սեմոն Տիմոշենկոյի շտաբի պետ եւ մարտնչեց Ռոստովի մոտ, ինչպես նաեւ մասնակցեց հաջողակ Խարկովյան հակահարձակմանը 1942 թվականին։ 1943 թվականի նոյեմբերին Բաղրամյանը գեներալ գնդապետի կոչումով նշանակվեց առաջին մեծ Բալթյան ռազմաճակատի հրամանատար եւ մասնակցեց 1944 թվականի խորհրդային մեծ հարձակմանը Բելարուսում եւ Լիտվայում՝ Բագրատիոն օպերացիային։ Նրա բանակները ճեղքեցին Հասան Բալթիկցով եւ շրջապատեցին 30 գերմանական դիվիզիաներ Լատվիայում։ Այս ռազմական սխրագործության համար Բաղրամյանն արժանացավ սովետական միության հերոսի կոչման։ 1945 թվականի սկզբին նրա բանակը մասնակցեց Արևելյան Պրուսիայի գրավմանը։ Բաղրամյանն էր ղեկավարում անառիկ Բերթի վերածված Քյունիքսբերգի այժմյան Կալինինգրադի գրավման օպերացիան։ 1945 թվականին նա ստիպեց Մերձբալտիկայում շրջափակված գերմանական հզոր զորախմբավորմանը հանձնվել։ Պատերազմից հետո նա մնաց Բալթյան ռազմական օկրուգի հրամանատար։ 1954 թվականին նշանակվեց Պաշտպանության նախարարության գլխավոր տեսուչ։ 1955 թվականին նշանակվեց ԽՍՀՄ պաշտպանության փոխնախարար եւ ստացավ խորհրդային միության մարշալի կոչում։ Նա նաև ԽՍՀՄ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ռազմական ակադեմիայի պետն էր եւ ԽՍՀՄ ռեզերվային ուժերի հրամանատարը։ Զորացրվեց 1968 թվականին։ ԽՍՀՄ կրկնակի հերոսը ապարգևատրվել է նաև Լենինի հոկտեմբերյան հեղափոխության շքանշաններով, Կարմիր դրոշի շքանշանով, Սուվորովի շքանշանով եւ Կուտուզովի շքանշաններով։ Մահացել է 1921 թվականի սեպտեմբերի 21-ին։ Շարքային զինվոր եւ կրծեր սպա, դասակի հետյալ, էսկադրոնի եւ գնդի հրամանատար, դիվիզիայի շտաբի պետ, հրամանատար Օկրուգի ռազմաճակատի շտաբի օպերատիվ վարչության, ապա շտաբի պետ, բանակի հրամանատար եւ ռազմաճակատի հրամանատար, ռազմական արվեստի խորի մացությամբ կազմակերպական մեծ ընդունակություններով ռազմաքաղաքական իրադարձությունների խորաթափանց ճշգրիտ գնահատումով ռազմավարական ճիշտ որոշումներ առաջադրելով եւ դրանց վճռական հետևողական իրագործումով Բարամյան առաջնակարգ տեղ գրավեց մեծ հայրենական իրականավոր զորավարների փայլուն համաստեղության մեջ։